Ee, radyomuzun <clears throat> Açık Radyo'nun tam 9 gündür devam eden destek haftası e, büyük bir başarıyla sona erdi. <clears throat> ve sevgili Ömer Matre ve Rastan Sağlam rekorları da kararak çok güzel bir sonuç elde ettiler. Ee, tabii ki siz sevgili ve sayın e, destekçilerimizin, dinleyicilerimizin sayesinde. Geçen seneki e, destek haftasının son gününde e, yeterli sayıya ulaşılmaya çalışıldığı için bizim programlarda bizden önceki program olan <clears throat> The Big Easy, Varol Ünel'in programı ve bizimki destek programının içinde erimişti. Ama bu defa öyle olmadı. O yüzden programımızı yapabiliyoruz. Ben Altuğ Güzeldere birazdan Güven Güzeldere telefonla bağlanacak. Bilare program ortağımız Mahir Ilgaz da bağlanıyor olacak. Evet ben bağlandım bile. Herkese ah. merhabalar. Hoş geldin. İki telefon Güven. bağlantısı yapamadığımızdan dolayı Mahir'in de stüdyoda olmamasından dolayı bu akşam yine programı böldük. Daha önce de böyle yapmıştık. İlk yarıda benle olacağım. ikinci yarıda telefonla Mahir bağlanacak. Evet, hoş geldin Güven. Ee, hoş bulduk. güzel bir akşam, güzel bir pazar. Ve e, biz size her ne kadar normal akış içerisindeki geçen haftada bunu yapmamıştık. Evvelki hafta Bob Dylan'ın 1970 yılında yayınlanan New Morning'ini çalmaya başlamış olsak dahi bu hafta onunla devam etmek istemiyoruz. Çünkü böyle bir e, coşku dolu haftanın sonucunda e, hemen normal yayın akışına dönmeyelim. Eh Ömer Bey yarın sabah 8 itibariyle onu yapacak zaten. Onun yerine bizim sevdiğimiz, hoşumuza giden, sizin de seveceğinizi umduğumuz dilin parçalarını çalalım istedik. Evet, radyoda galiba bir şenlik havası var. Ben de hatta bağlanmayı beklerken e, arkadan duyduğum e, seslerden bunu çıkartıyorum. Programa başlamadan önce ben de bütün Açık Radyo dinleyenlerine ve destekçilerine teşekkür etmek isterim. Sahiden e, el birliğiyle, birlikte, dayanışmayla hepimizi mutlu edecek bir şeyi yapabileceğimizin e, bence en güzel örneklerinden birini e, e göstermiş olduk e, hep birlikte. E, ben bu arada Altun ve Mahir'in e, izniyle e, salı günü bir e, başka destek e, çağrısında bulunmuştum açık bilinç programının saatinde. E, orada da e, destekleyen tanıdığım tanımadığım herkese e, buradan e, bir kez daha teşekkür ediyorum. E, eksik olmayın. E, Altun dediği gibi New Morning'i çalmaya başlamıştık. 1970 yılındaki e, stüdyo albümü ilk dört şarkısını çalmıştık. 8 şarkı daha var. Onları da önümüzdeki iki hafta çalacağız. Fakat bugün e, işte böyle keyfe keder bir şekilde e, sevdiğimiz güzel Dylan şarkılarından sağdan soldan seçerek çalalım diye karar verdik. Altu ben ilk şarkıyı anons edeyim mi? Et tabii ki. E, peki şöyle canlı neşeli bir şarkı olsun diye ben sevdiğim eski Dylan parçalarından bir tanesiyle e, o zaman başlamayı seçtim. Mr. Tambourine Man. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me in the jingle jangle morning I come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone. It's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Mr. Tambourine Man Bob Dylan'ın Bringing It All Back Home e, adlı albümünden geldi. Eh, deyim yerindeyse Dylan'ı Dylan yapan parçalardan bir tanesidir. E, evet Güven. Ee, tamam Mr. Tambourine Man'den sonra e, o zaman e, henüz çalmadığımız sırası gelmeyen bir albümden 1976'da e, çıkan ya da bizim kronolojik sıramızla e, çıkacak olan e, Desire albümünden e, Bob Dylan'ın e, hapse düşen e, Ruben Hurricane Carter isimli e, siyah tenli boksör için yazdığı bir protesto şarkısı var. Bu şenlik haftası da bir fırtına gibi geçti. Biz de bu fırtına şarkısını o yüzden seçtik. Hurricane. shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they killed them all. Here comes the story of the race. up out of town. Ruben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road. Just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out They looked like middleweights. Jumped into a white car. America fighting for his name. Well, out the Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Thinking like the ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw. friendly said, I'm really not sure. The cop said, a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is just one punch. But he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. had a chance. The judge made Rupert's witnesses drunkards, fuckers, slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Algeria agreed. Carter was falsely tried. The crime was murder when, guess who testified? Bellow and Bradley, and they both all they lied. the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. and I'm free to drink martinis and watch the sunrise while Ruben sits like Buddha in a ten foot cell an innocent man in a living hell yes that's the story of the hurricane but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done put in a prison cell but one time he could have been the champion of the Bob Dylan'ın Desire isimli albümünden dinledik. Hurricane gerçekten de e, adına yakışır fırtına gibi bir parçaydı. E, bu hafta e, saatlerimiz 9'u 24 geçmekte. 2 Nisan 2017 Pazar akşamı. bu hafta standart programımızı yapmıyoruz. Çünkü Açık Radyo'nun 9 gün süreyle devam eden destek haftasının sonu şu saatlerde bitti. Birkaç saat önce e, Ömer Madre ve Eraslan Sağlam stüdyodan çıktılar. E, bugünü 376 destekçiyle kapatarak e, sanıyorum ki yani geçen yıldan çok daha yüksek belki de bütün zamanların da rekoru olabilir veya kapanış rekoru e, çok önemli bir sayıyla çıktılar. <clears throat> Gerçi bunu demişken şunu da söyleyeyim şakayla karışık olarak biz programa girerken e, siz artık programınızda 400'ü bulursunuz dendi bize. E, böyle fırtına gibi geçen bir haftadan sonra artık yeniden destek istemeye bizim her zaman halimiz olur da e, Açık Radyo dinleyicilerinin ve destekçilerinin vermeye hali olur mu bilmiyorum. Ama ola ki e, bir destek yapayım.'' diyen olursa tabii ki çok seviniriz. E, şu anda e, artık bu bitiş kutlama havası içinde e, telefona bakan arkadaşlarımız yerlerinde değiller ama destek yapmak isteyen e, dinleyicilerimiz varsa açıkradyo.com e, internet sitesi üzerinden e, desteklerini verebilirler. Ee, Ömer Bey yarın sabah 8'de yeniden Açık Gazete'yi yapacağı için e, istirahat etmeye haklı olarak evine doğru gitti. O yüzden 400 e, oldu mu diye bize sormayacaktır. Ama e, eğer bir destek olursa tabii ki hayır diyemeyiz. Evet hatta destekleyen dinleyicinin ismini de e, bize iletirlerse biz programın sonunda okuruz. E, iletemezlerse yarın e, Açık Gazete'de Ömer Bey okur. Dolayısıyla belki desteğini son dakikaya bırakmış, şimdiye kadar yapmamış, ya keşke yapsaydım diyecek böyle bir pişmanlık hisseden birisi varsa dinleyenler arasında Altun dediği gibi halen mümkün. Açık Radyo.com.tr adresinden destek olmak ee, biz geçmiş e, haftalarda 1970'te Bob Dylan'ın yayınladığı New Morning'den bir önceki albümü Self Portrait'i çalarken sahiden bu adamın herhalde yaratıcı kaynağı kurudu, pili bitti. Bundan sonra adam olmaz mı e, dedirten e, türde şarkılar e, olduğundan bahsetmiştik. Fakat bu arada başka güzel şarkılar da tabii var ama 1976'da yayınlanan bu Hurricane şarkısı e, Bob Dylan'ın e, aslında formunun zirvesinde, yeniden formunun zirvesinde olduğunu gösteriyor. Ben e, programdan çıkıp yerimi Mahir'e bırakmadan önce bir şarkı daha çalmak istiyorum. bu şarkıda birkaç sene sonra 1979'da yayınlanan Slow Train Coming albümünden. Bu Slow Train Coming'e sıra geldiği zaman konuşuyor olacağız. Onun arkasından 1980'de de Saved e, diye bir albüm var. Kurtarılmış bu işte Dylan'ın yeniden doğma Hristiyanlık e, macerasının bir parçası. E, bu albüm Man Gave Names to All the Animals pek beğenilen bir albüm değil. Hatta benim e, seçtiğim e, şarkı pardon Slow Train e, Coming e, albümü ve benim seçtiğim Men Gave Names to All the Animals şarkısı da aslında 1900 e, kaçtaydı? 2013'te pardon Rolling Stone dergisi tarafından Bob Dylan'ın en kötü şarkıları arasında dördüncü en kötü şarkısı seçilmiş. E, halbuki benim ritmik olarak e, sevdiğim bir şarkı. Hafif bir reggae esintisi var. E, sözleri de eski ahitte e, işte dünyada bütün diğer canlılara e, hükmetmek üzerine e, Tanrı tarafından yaratılmış Adem'in hayvanlara tek tek isim vermesi e, üstüne eski ahidin yaratılış hikayesinden esinlenilmiş. Şimdi e, bakalım siz de e, Rolling Stone dinleyicileri gibi mi düşüneceksiniz yoksa benim gibi e, şarkıyı beğenecek misiniz? Bob Dylan'dan dinliyoruz. Man gave names to all the animals. Müzik trail Bob Dylan'dan dinledik. Man Gave Names to All the Animals. Bob Dylan'ın Hristiyan dönemi üçleme albümü albümlerinden bir tanesi olan Slow Train Coming'den geldi. Ee, evet, e, söylemiştim e, Rolling Stone dergisinin okurlarına göre Bob Dylan'ın en kötü dördüncü şarkısı seçilmiş bu şarkı. Mahir de aslında hiç sevmez ama hazır ben hattayım Mahir yokken araya sıkıştırayım dedim. E, zamanlarda yaşarken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. Saatler İstanbul saatiyle 21.33'ü gösteriyor. Destek projesinin e, son gününün son saatlerindeyiz. Aslında belki resmi olarak bitti proje fakat hala destek olmak isteyenler varsa açık radyo.com.tr'den olabilirler. E, programı stüdyoda kardeşim Altuğ Güzeldere sunuyor. Ben telefondan e, bağlanmış durumdayım Güven Güzeldere. E, programın ilk yarım saatinde bana ayrılan süre burada bitmiş oluyor. Dolayısıyla ben herkese yeniden teşekkür ederek şimdi telefonla bağlanıp programı devam ettirecek üçüncü program ortağımız Mahir Ilgaz'a sözü bırakıyorum. Herkese hoşçakalın diyorum. Ee, Hoşçakal Güven Mahir şimdi parçaya girecek. Parçanın bitiminde bizle olacak. Ee, sıradaki parçayı ben seçtim. Ee, şeye göre Rolling Stone dergisinin yaptığı sıralamaya göre Bob Dylan'ın yaptığı e, en iyi dokuzuncu parça. Ama e, ben burada şeyle aynı kanaatte değilim dergiyle. Belki ilk üçe girebilecek çok müthiş bir parça bence. Highway 61 Revisited albümünden geliyor. Ballad of a Tin Man. You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in you, you say, Who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, Is this where it is? Then somebody points to you and says, It's his. And you say, What's mine? And somebody else says, Well, what is? and you say, Oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, How does it feel to be such a freak? And you say, Impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. when someone attacks your imagination. But nobody has any respect. Anyway, they already expect you to all give a check to tax deductible charity organization. Ah, been with the professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, Here is your throat back. Thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Now you see this one eyed midget shouting the word now. And you say, for what reason? And he says, how? And you say, What does this mean? And he screams back, You're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? you walk into the room like a camel and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones. Cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Bob Dylan'ın Highway 61 Revisited albümünden dinledik. Müthiş bir parça. Ballad of a Tin Man. Bu arada e, Mahir de sanıyorum ki programa bağlanmış durumda. Evet, merhaba. Merhaba Mahir. Ee, şey, e, sen de yörüngeye takıldın gerçi bu sefer. Çok uzakta değilsin. E, yok ben şey atmosfere girdim ve yanışa geçtim e, <laughs> yörüngede değilim ama hakikaten e, çok heyecanlı bir gün bugün. E, sanıyorum tüm zamanların rekoru kırılır değil mi? Pazar günleri için. Galiba, pazarları galiba için. evet. Hatta Üç... e, destek günleri için de en yükseği. 371'di galiba daha önce veya 373. 376 biz programa girerken. Ama... Son sayı 376 mıydı? Ye evet 76 ama programdan çıkarken ne olacak? E, bu da önemli ve açıkradyo.com adresi bildiğim kadarıyla <laughs> e, her sene olduğu gibi hala açık. Çok doğru biliyorsun. Oradan evet. 400 falan görsek mesela ne kadar hoş olur diyeceğim ama şimdi biraz da arsızlık da etmeyelim. <laughs> Yok o, o, o, o, o görev Didem tarafından verildi bana. E artık siz de 400 yapar çıkarsınız diye. Daha o sırada bilmiyordum sayıyı. Yani 395 falan mı dedim. Yok 376 <laughs> dedi. Eh, biraz e, şey iddialı olmuş yani ama. E... Bizim programı zaten toplamda e, hani 24 e, dinleyicisi olduğu için epey iddialı olmuş. <laughs> ama e, hakikaten işin şakası bir yana tüm destekçilere derin teşekkürlerimi bir de ben iletmiş olayım. Evet doğru. Hatta şöyle bir şeyim de var, hayalim de var ama olur mu bilmiyorum. Eraslan sağlam e, bu gece yarısı birdenbire uyanıyor mesela ve anlıyor ki e, destek haftasının başlayacağı cuma sab- cumartesi sabahında henüz bütün bu hafta bir rüyaymış ve bunlar olmamış. Yeni başlayacakmış destek haftası şeklinde. Kötü bir evet epey kötü bir Groundhog Day <laughs> uyarlaması olmuş için, <laughs> Eraslan için. E, evet. E, Eraslan'a da artık e, dinlenmesini salık verelim. Bence bırakalım kendi haline çocuğu. <laughs> Doğru. Radyo olarak ne kadar teşekkür etsek az kendisine. Evet. Peki biz Peki. de zamanlar değişirkeni biraz aslında destek kutlama özel gibi yapıyoruz sanıyorum. Evet. İşte Dylan'ın kariyeri boyunca sevdiğimiz işte aklımıza yer etmiş parçaları daha önce çaldık, daha sonra tekrar çalacağız kaygısı olmadan e, çalıyoruz. Epey de e, güzel parçalar çaldık. E, ilginç haberler var aslında değil mi? Dylan'ın, e, Bob Dylan'la ilgili bu hafta olan işte yeni bir albüm çıkarttı. Amerikan evet. klasiklerinden oluşan 3 e, CD'lik bir albüm çıkarttı. Doğrudur. E, o, Nobel ödülünü bugün ha, kabul etmiş. Onunla da yetinmedi. Yok cumartesi günü Stockholm'da yapılan özel bir partiyle Cumartesi. Evet. Nobel ödülünü kabul etmiş. Bu, bu kabul e, kendisinin ödüle layık görüldüğünün açıklanmasından 5 hafta e, pardon 5 ay ve e, törene de kendisinin katılmamasından 3 ay sonra oldu. E, hatırlayacağınız üzere Bob Dylan Aralık'ta yapılan, Aralık 2016'da yapılan töreni e, o gün için daha önceden verdiğim başka sözler var diyerek katılmamıştı. Onun yerine e, Patti Smith yer almıştı törende. Bir de başarısız bir şekilde bir parça söylemeye çalışmıştı. Ya Patti Smith'e de şimdi başarısız demeyelim. Heyecanlandı kadıncağız. <laughs> Doğru. Evet ama İ ilginç ilginç şey, şeyler oldu hakikaten. Tecrübesizliğine ee, geldi peki. Evet biz de ne yapalım o zaman e, bir başka yılın parçasıyla devam edelim. Edelim. Peki şimdi e, benim favori ünlülerimden bir tanesi ama sanıyorum e, zaten bu programı yapan üçümüzün de en favori parçalarından bir tanesi belki ilk çalacağımız e, haliyle değil ee, ki o aslında yorumu da ben epey severim. Dylan'ın orijinal yorumundan bahsediyorum. John Wesley Harding albümünden hı hı. All Along the Watchtower. There must be some way out of here Said the joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Businessmen, they drink my wine she kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. of you. While all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. John Wesley Harding albümünden dinledik. All Along the Watchtower. E, Bob Dylan'ın yazdığı bu da en müthiş parçalardan bir tanesi. Apokaliptik yani kıyamete dair haberler ileten bir parça. Hem de e, olayların oluşu sondan başa geriye doğru sarılarak anlatılan e, çok ilginç bir parçaydı. Evet kesinlikle öyle. Çoğu insan tabii bu parçanın e, bu yorumun değil de Jimi Hendrix'in meşhur yorumunu e, bilir. İlk akla o gelir. Hatta e, yani konuyu yakından takip etmiyorsanız aslen parçanın Jimi Hendrix'in olduğunu düşünmemek elde değil. <laughs> evet aslında Bob Dylan'da Jimi Hendrix'in yorumu için asıl yorum şey köşe taşıyorum budur diye onun da galiba öyle bir sözü var. Evet yani aldığı ve parçayı kendisinin yaptı demiş Jim Hendrix için haksız da sayılmaz. Evet madem böyle müthiş bir yorum var zaten e, akış içinde kronolojik sıra içinde çalarken de All Along the Watchtower'ı çalınca hemen arkasından Jimi Hendrix'i çalmıştık. Bu programda da hep Bob Dylan çalıyoruz ama bugünlük tek istisnamız bu. Ee, çünkü All Along the Watchtower'ı bir de Jimi Hendrix'ten dinlemeden olmaz dedik. Girsin o zaman. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman. was getting late. Jimi Hendrix'ten dinledik. Evet gerçekten müthiş bir All Along the Watchtower yorumu. Bir şarkının içinde birbirinden güzel üç gitar solosu atarak şarkıyı tamamladı. Evet gitarı da kendisinden sonra gelen birçok nesil içinde bitirdi zaten bu gibi <laughs> performanslarla Hendrix. Ee, Vava pedalı falan hakikaten harika bir yorum. Klasik böyle bazı şarkılar heyecanını kaybetmez ya hani 150 kere dinleseniz onlardan bir tanesi benim için. Aynen. Aynen doğru. Evet programın sonuna geldik gibi aslında. O zaman bitmiş. Evet daha zaman daha... zamanlar değişirken zamanı bitirivermişiz. Umarım 400 destekçi sayısına ulaşmışızdır. Şakayla karışık. Didem topayla bekliyor galiba dışarıda. <laughs> Bilmiyorum kaçtayız. Bir köşede bayılmış da olabilir yorgunluktan <laughs> tabii. Şey gelmeden, sonuçlar gelmeden belki kaçmayı başarırız. Ee, o işin şakası. Ama hala e, destek olmamış varsa dinleyicimiz ya da oldum ama dayanamıyorum bir daha olayım diyen varsa ki bu, bu şakayla karışık gerçek çünkü bana da oluyor desteğimi oldum tamam rahatladım ödevimi yaptım filan fakat ya dur bir tane daha yapayım diye böyle hissedebiliyor insan. Böyle düşünen ve hisseden dinleyicilerimiz için açıkradyo.com e, açık ve desteklerinizi bekliyor. Evet, e, hani bu saatte pazar akşamı cayır cayır olalım da Tower iki tane yorum çaldı falan. Hani e, desteklenmeye değer bu radyo ya diye düşünmüş olabilirsiniz o zaman az önce dediğimiz gibi açıkradyo.com'a gidebilirsiniz diyelim. Bir parçaya mı çıkacağız abi? Evet, parçayla çıkacağız. Ee, 1975 albümü Blood on the Tracks'ten Tangled Up in Blue ile çıkalım diyorum. Uygun görürsen. Bence yani gayet uygun zaten haşa diyeyim ne haddime. <laughs> Estağfurullah. tamam o zaman. Ee, hoşça kalın diyorum ben kendi adıma haftaya normal akışımızda görüşmek üzere. E, evet görüşmek üzere. Teknik Masa'da Robi Tayar yardımcı oldu bize. Kendisine teşekkür ediyoruz. Haftaya normal kronoloji, kronolojik akışımızda buluşmak üzere e, size bu akşamlık veda ediyoruz. Blood on the Tracks'ten dinliyoruz. Tangled Up in Blue. Müzik sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like Mama's homemade dress, Papa's bankbook wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast, Lord knows I paid some dues getting through tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Split up on the docks at night, both agreeing it was bad. She turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over oh, my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Tangled up in blue. I had a job in the great north woods, working as a cook for a spell. But I never did like it all church, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a be employed. Working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped. Just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear. later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said, Timmy, don't I know your name? I murdered something underneath my breath. She studied the lines on my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. paved. I thought you'd never say hello, she said. You look like a silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me. Written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal. Pouring off of every page like it was written in my soul. for me to hear. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally I don't know what they do with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point. zamanlar değişirken.